وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا Mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu na wazazi wawili muwatendee wema mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili basi usimwambie hata ah wala usiwakemee nasema nao kwa msemo wa heshima wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahmah wa qur rabbi irhamhuma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا na wainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuonea huruma na useme Mola wangu mlezi warehemu kama walivyonilea utotoni ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu ikiwa nyinyi mtakuwa wema basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل wala tubadhir tabdhira, na mpe aliye jamaa yako haki yake na maskini na msafiri, wala usitumie hovyo kwa fujo. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, hakika wabadhirifu ni ndugu wa mashaitani na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake mlezi وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا na ikiwa unajikurupusha nao nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji basi sema nao maneno laini ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما mahsura wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa utabaki ukilaumiwa muflisi inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na Mola wako mlezi amehukumu kuwa msimwabudu yeyote isipokuwa yeye na pia mwafanyie wema kwa ukamilifu wazazi wenu wawili na hao au mmoja wao ukifikiria kwako hali ya unyonge na mwisho wa umri wao, basi lisikutoke tamko la kuchoka nao au kuudhika kwa yanayokupata kutokana nao, wala usiwahamakie na nena nao maneno mazuri, laini, yenye kuonyesha yesani na kwa heshimu. Na wafanyie upole na wanyenyekee kwa kuonea huruma na uwaombe ewe Mola mlezi warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni enyi watu Mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda tena mkatokea baadhi yenu mkateleza na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu atakusameheni kwani yeye ni mwenye kusamehe daima kwa wale wanaorejea kwake. Na wape jamaa zako haki yao kwa kuwafanyia wema na kuwaunga na kadhalika maskini mwenye haja na msafiri aliyekatikana na mali yake wape hao haki yao katika zaka na sadaka wala usiyavuruge mali yako kwa utumiaji ovyo usio na maslaha. Kwani wabadhirifu, yani watumiaji ovyo, wenzao ni mashetani. Wanapokea minongono yao, wanapowachochea, wafanye ufisadi na watumie kwa uharibifu. Na ni mtindo wa shetani daima kukufuru neema ya Mola wake mlezi na sahibu yake ni hali kadhalika. Ukilazimika kujikurupusha na hao waliotajwa wenye haja kwa sababu ya shida ulionayo na ukawa hukuwapa kwa kutokuwa nacho cha kuwapa sasa na ila hali unataraji Mwenyezi Mungu atakufungulia baadaye basi nena nao kwa maneno mema ya kuwapa imani nawe wala usizuilie mkono wako kutoa katika mambo ya kheri ukaufanya kama uliofungwa pingu za chuma shingoni mwako ukawa huwezi kukunjua wala usiukunjue wote kabisa kwa kutumia ovyo utakuja tukanika kwa ubakhili na majuto au tabaki huna kitu umefilisika kwa sababu ya ubadhirifu na israfu. Hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha katika wao amtakaye. Kwani yeye anawajua vyema tabia zao na anaziona hali zao. Basi yeye humpa kila mmoja wao pindi akishika njia zake kwa inavyowafikiana na hikma yake Mwenyezi Mungu.